tá papá, tá papá, tá papá, tá papá papá. Ah. Bagulho doidão ah. pra barulhar todas ah. as favelas. É quem? DJ Guga, caralho. Barulha, porra. Hoje é baile na rua, hoje é baile na Marconi. É, é baile do DJ Guga, pode vir que o couro come. Hoje é baile na rua, hoje é baile na Marconi. É baile do DJ Guga, pode vir que o couro come. Vai, maldita! Sentando na pica, sarrando na pica sentando na pique, ah, ah, vai maldita, sentando na pique, é isso. Pá, pá, parará, papá, pá, parará, papá, pá, parará, papá, pá, parará, papá, pá, parará, papá, pá, parará, papá, pá, parará, papá, pá, parará, papá, DJ, DJ Guga ruim. É poucas palavras, MC Rafael ruim, poucas palavras. Toma ah. tapa na cara, ah. toma ah. tapa na cara, toma tapa na cara. Tapa na tapa na tapa na cara. Vem fazendo a posição, é poucas palavras. Vem fazendo a posição, é poucas palavras. Prepare-se para o tapa na cara. É poucas palavras. Tapa na tapa na tapa na tapa na tapa na tapa na tapa na cara. Tapa na cara, tapa na cara, tapa na cara. toma tapa, tapa, tapa, tapa, tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa na cara, toma tapa, tapa, tapa, tapa, tapa na cara.